از سایه آن استفاده میبرد برای شناندن شناننده آن صدقه حساب می شود و هر انسان زراعت بکند که از زراعت آن انسان یا حیوان یا چارپا یا هر مخلوقی که بخورد البته را در نامه اعمال شناننده در نامه اعمال زراعت کننده صدقه نوشته می شود این حدیث از کتاب صحیح بخاری